Եթերում հայաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Սոցիալական խնդիրներ գոյություն ունեն բոլոր երկրներում ու բոլոր ժամանակներում։ Ամենաբարեկեցիկ երկրում անգամ անհնար է, որ սոցիալապես խոցելի կամ սոցիալական չլուծված հարցեր ունեցող մարդիկ չլինեն։ Ինչ խոսք, պատերազմ տեսած եւ հետևանքներից դեռ ոչ լիարժեք ազատված Արցախում սոցիալական խնդիրների պակաս չի զգացվում։ Ժամանակ առաջ, երբ հայցելեցինք Ասկերյանի շրջանի Աստղաշեն գյուղ, հանդիպեցինք մանկավար Ավետիս Ավետիսյանին, ով կիսվեց մեզ հետ գյուղաբնակ ուսուցչի հոգսերով։ Զրուցակիցս փաստում է առաջին հայացքից գուցե ուշադրության չարժանացող մի հանգամանք, ուսուցչի կերպարի ընկալումն աշակերտների կողմից։ Եթե տասնամյակներ առաջ ուսուցչի կերպարն ինչ որտեղ նույնիսկ վերերկրային էր թվում, այսօր ուսուցիչը ստիպված է տարաբնույթ գյուղատնտեսական աշխատանքներով հոգալ ընտանիքի հոգսերը, քանի որ միայն աշխատավարձով դա հնարավոր չէ անել։ Պարոն Ավետիսյան, մեր նախնական զրույցի ժամանակ մի շարք խնդիրների մասին խոսեցինք, որ ինքը ցանկանայիք շուտ ապույտ ավելի լուծում տալ, ինչ խնդիրներ են շտապ լուծում պահանջում։ Գյուղում բազմաթիվ հարցեր կան, մեկը գյուղի ճանապարհն է, որ հիմնականում ասենք խնդիրներ են առաջանում, թե քաղաքի հետ կապվելու, թե մշտական ասենք բնակվելու։ Այսինքն մարդիկ խնդիրներ ունեն կոնկրետ գնալ գալու եւ հիմնականում մարդիկ ընտրում են այն ուղին, որ ավելի հարմար է եւ ժամանակատար չի։ Այսինքն իրենց գործ արդեն եթե քաղաքում է Ստեփանակեր կետում է կամ հիմնականում ծառայում են ասկեանի պաշտպանական շրջանում, հիմնականում ասենք բնակվում են մոտակա գյուղում կամ ասենք քաղաքում, որտեղ նրանց համար ավելի հարմար է։ Մտածում եմ ավելի լավ կլինի, որպեսզի թե ճանապարհների հարցը որոշվի, որտեղ հիմնականում շատ ջահելներ կան, որ դուրս են եկել եւ այդ էր պատճառը։ Նաեւ խնդիրներ ունենք, ասենք գյուղատնտեսական առումով։ Ունենք վարձակալական տարածքներ, որ մարդիկ համապատասխան գործեր են կատարում գյուղատնտեսական, թե ասենք հնձելու ժամանակ խնդիրներ են առաջանում, թե վարելու ժամանակ, թե ինչ որ գործընթացի ժամանակ։ Այս այսինքն գյուղացին հնարավորություն չունի հիմնականում փող ներդրելու եւ հասույց ստանալու, այսինքն նրա աշխատանքի դիմաց նա շատ ցածր է գնահատվում եւ հիմնականում մարդիկ, որ չեն կարողանում աշխատանքը նրանց համապատասխան գումարը վարձատրվելու, արդեն մտածում են համապատասխանաբար ուրիշ աշխատանքներ կատարեն, որպեսզի ընտանիքը պահեն կամ նրանց հոգսերը տանեն եւ այլն։ Դուք մի շատ նուրբ խնդրի մասին խոսեցիք մանկավարժի կերպարի ընկալման երեխայի կողմից, այսինքն մանկավարժը եթե բավականաչափ վարձատրվի, ստիպված չի լինի տնտեսական ինչ որ աշխատանքով զբաղվել, ձեր պարագայում ասենք ինչ որ կեթարներ պահել, որ իր հոգսերը հոգա, այսինքն երեխան չի կարողանում ճիշտ ընկալել, ինքը իր ուսուցիչն է, թե Այո, ինչի համար եմ ես անդրադառնում այդ հարցին, որովհետև հիմնականում ստեղ հիմա մանկավարժները այնքան ցածր են ստանում, ճիշտ է, միշտ էլ այդ խնդիրը եղել է ցածր ստանալու աշխատավարձը։ Կոնկրետ մանկավարժին եմ նշում, շատ մանկավարժներ են առ այսօր այդ խնդիրների մեջ, բայց գյուղատնտեսությունը թե թե ընդհանուր տնտեսությունը, թե ընդհանուր ասենք պետությունը զարգանալով, ես չեմ մտածում, որ պիտի ամեն տարի եւ տասնամյակներ այդ խնդիրը ունենանք։ Այսինքն այդ խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Կոնկրետ եթե մանկավարժը չի ստանում համապատասխան նրա աշխատանքի դիմաց եւ նորմալ չի վարձատրվում, այդ աշխատանքից բացի նա պետք է գյուղում աշխատի նաեւ ուրիշ գյուղատնտեսական աշխատանքներ, թե ասենք համապատասխանաբար խոս պայելով տարբեր աշխատանքներ կատարել, ինչ կարողանում է, թե պատ դնել, թե հող մշակել։ Այսինքն նա իր աշխատանքից բացի նաեւ շատ աշխատանքներ է տանում, որ որպեսի կարողանա իր ընտանիքը գոնե միջի մակարդակով պահի։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանում, որ մանկավարժը չի կարողանում որպես մանկավարժի մենք հիշում ենք ես փոքր ժամանակներում, եթե ես տեսել եմ մանկավարժին եւ ես մտածել եմ, որ մանկավարժը ցուրտ մի էակ է, որ ասենք նա ուրիշ ձևի հաշի ուտում, այո, մեր նման փոքսեր չունի, նա իր աշխատանքը եւ այլ։ Պարոն Այցյան, իսկ որպես գյուղի մանկավարժ, գյուղի երեխաները ինչպիսին են, նրանք տարբերվում են քաղաքաբնակ երեխաներից գիտելիքների մակարդակով, հոգեբանությամբ։ Մի փոքր կարող է տարբերություն ես տամ, բայց երեխան մնում է երեխա ընդհանուր առմամբ, թե գյուղում է, թե քաղաքում է։ Ճիշտ է, ասենք գյուղում ավելի նրանք մի փոքր ընկճված են լինում, մի փոքր ասենք այնձևի չեն կարող դրսևորել, ինչպես ասենք քաղաքում են երեխաները աշխուժ եւ այլն, բայց ընդհանուր ասենք զարգացման հնարավորություն ունեն։ Ճիշտ է, մի հատ խնդիր ունենք նաեւ բոլորս երևի, այ որ երեխաները հիմնականում համակարգչի կախվածությունը նրանց մոտ, դա ես չեմ մտածում, որ գյուղում է այդ խնդիրը միայն են, դա երևի բոլորի մոտ է խնդիրը, թե քաղաքում լինի, թե գյուղում։ Այո, ժամանակի խնդիրն է եւ ես մտածում եմ, դա պետք է վերահսկվի, որովհետեւ կան ծրագրեր, աշակերտին կարող է այնպիսի ուղու վրա դնել, որ ասենք մենք հետագայում ավելի լուրջ խնդիրներ ունենանք։ Ճիշտ է, համակարգիչի իմացությունը շատ լավ է եւ երեխային շատ զարգվածություն է տալիս եւ հիմա այդ է պահանջում, թե ուսումնական գծով, թե տարբեր գիտելիքների գծով, բայց ընդհանուր առմամբ կարող է հակառակ մեզ կարելի ասած այդ զենքը օգտագործվի։ Հիմա ես մտածում եմ, որ պետք պետք է մենք համապատասխան վերահսկենք, որպեսզի նրանք կարողանան թե օրվա դասը սովորեն, թե համապատասխան արժեքներ կան, որ երեխաները պետք է ծնողներից, թե նախարարությունից, թե մնացած ինչ որ կոնկրետ մարդկանցից պետք է վերահսկվեն։ Այսինքն նրանք օգտվեն չափի մեջ, այնքան որ գիտելիքներ ստանան, պարտադիր չի ամեն ինչից տեղեկացված լինեն։ Մեր դպրոցներում հիմա շատ քիչ տղամարդ մանկավարժներ կան, ինչը երևի էլի խնդիր է, որ դա խնդիր է, դա հենց բացահայտ խնդիր է, դա կարելի ասած այն խնդիրն է, որ կոնկրետ, ասենք, եթե կին եւ տղամարդ ես ճիշտ այդտեն շատ տարբերություն չեմ տալիս, բայց հիմնականում եթե տուն հազ բերողը համարվում է առ այսօր տղամարդը, եթե տղամարդը ստանում է 80-100 հազար դրամ, ինչի մասն է խոսքը գնում, ով կարող է 80 հազարով ընտանիք պահել։ Դրա համար համապատասխան ես չեմ մտածում, որ չկան տես մասնագետներ կամ չկան տես մանկավարժներ, որ չեն ուզել կաշխատեն։ Նրանք մյուս աշխատանքներ են անում։ Ես ունեմ համակուրսեցներ, որոնք առաքիչներ են աշխատում, կամ բանակում են տարբեր ոլորտներում եւ կոնկրետ աշխատավարձի ցածը լինել պատճառը հանդես է եկել որպեսզի նրանք չընտրեն այդ ուղին կա մի կոնկրետ տարիք երբ աշակերտը հենց տղամարդ ուսուցչի վերահսկողության դաստիարակության կարիքն է զգում այնուամենայնիվ կա պահ, երբ երեխան աշակերտը պետք է տղամարդու ազդեցություն զգա, տղամարդ ուսուցչի ազդեցություն։ Այո, եթե դպրոցում չկա տղամարդ, ես չեմ մտածում, որ այդ դպրոցը կլինի բարձր մակարդակի կարգապահություն ներկայացնելով, որտեղ հիմնականում, ասենք, կինը չի կարող գտնել բարեր, այնպիսի բարեր կամ ամեն մի երեխայի այնպես դաստիարակել, որ เป զի նրանք լինեն կարգապահ ամեն ոլորտում։ Այսինքն պետք է դպրոցում գոնե 30-40% ամեն դպրոցում պետք է լինի տղամարդ։ Ցավոք պակասում է գյուղերում, թե քաղաքում։ Ինչ հույսեր եք կապում ձեր աշակերտների հետ։ Նրանք ունեն այնպիսի հաջողություններ, որոնցով հպարտանում եք։ Ճիշտ է, երեխաներ կան, որ օլիմպիադայի մասնակցելով կամ որևէ աշխատանքների ժամանակ կամ թե ինչ որ միջոցառումների ժամանակ նրան ցուցադրում են եւ այդ պահին դու քեզ լավ ես զգում, որ այդ աշակերտը կարողացել է գտնել իրեն եւ կարողացել է հասարակության մեջ լինել որպես իրոք հայրենասեր, ազգասեր, գիտելիքներով լի, այո, հաջողություններով լի։ Ամեն օր պետք է սովորես եւ ինչքան շատ սովորես, այնքան քո օգուտն է եւ հետագայում թե ասենք առօրյա կյանքում քեզ հարկ լինելու ժամանակ դու օգտագործելու ես այդ զենքը, որտեւ հիմիկվա այս պայմաններում ես մտածում եմ, որ գիտելիքն է ամենա հզոր զենքը, որը մենք կարող ենք օգտագործել։ Հիմնականում ինչ սկզբունք է գործում ձեր կողմից աշակերտին դաստիարակելու որպես միջոց։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի աշակերտի տրամաբանությունը զարգանա եւ կարողանա նա այդ զարգացությունը օգտագործել տարբեր բնակավարներում։ Հիմնականում գիտելիքների տարբեր ճյուղերում նա կարողանա օգտագործել նա իմացությունը, այսինքն մաթեմատիկան իմանա լիովին, լինի հայրենասեր, լինի ազգասեր, կարողանա իր գիտելիքները ամեն տեղ օգտագործել ճշգրիտ, որովհետև հասուն կյանք անցնելու ժամանակ նա պետք է գիտակցի ինչպիսին է կյանքը։ Այսինքն նա պետք է իմանա նրա բոլոր նրբությունները, նրա բոլոր խնդիրները, նրա բոլոր հաճույքները, այսինքն ամեն մի խնդիր նա պետք է կարողանա ընդունել որպես գիտելիքներով օժտված մարդ, որպեսզի կարողանա հասնել նպատակին։ Եթերում հայացքն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում բուժում են ստանում ֆիզիկական եւ հոգեբանական խնդիրներ ունեցող տարբեր տարիքի մարդիկ, ովքեր ունեն առանձնահատուկ խնամքի եւ ուշադրության կարիք։ Այս մարդիկ բուժման հետ միասին ձեռք են բերում ընկերներ, գործող տարբեր խմբակներում զարգացնում տարբեր ունակություններ, ցուցադրում իրենց շնորհքն ու կենտրոնի աշխատակիցների շնորհիվ ինտեգրվում հասարակությանը։ Կենտրոնի սոցիալական աշխատող Անժելիկա Զաքարյանը պատմեց ոչ միայն իր աշխատանքի բնույթի, այլև այն միջոցառումների մասին, որոնք հոգնում են բուժվողներին իրենց զգալ հասարակության լիարժեք անդամ եւ ապրել լիարժեք կյանքով։ Անժելիկա, ուրախ եմ ողջունել քեզ մեր հաղորդման տաղավարում։ Սկսենք նրանից, ինչքան ժամանակ է որ աշխատում ես վերականգնողական կենտրոնում, ինչումն է կայանում քո աշխատանքը։ Ես աշխատում եմ վերականգնողական կենտրոնում որպես սոցիալական աշխատող, աշխատում եմ մոտ 4 ամիս։ Իմ աշխատանքը բազմաֆունկցիոնալ է եւ կոնկրետ ինչ որ բանում չի կայանում, այլ մի քանի հարցերում։ Նախ եւ առաջ ես որպես սոցիալական աշխատող շփվում եմ այստեղ մեր բուժվողների հետ, ծանոթանում եմ նրանց հիվանդության պատմություններին եւ եթե նրանք կարիք ունեն ինչ-որ իրերի, ասենք դեռնապայտերի կամ անվասայլակների, ես կապվում եմ սոցիալ նախարարության հետ կամ պրոտեզարանի հետ, բարձրում ինչ թղթեր են անհրաժեշտ դրա համար, պատրաստում այդ թղթերը եւ օգնում եմ նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան ստանալ այդ ամենը եւ շարունակել իրենց բուժումը տանը։ Բացի դրանից ես պատասխանատու եմ այն բաժնի համար, որ մեր բուժվորները կարողանան ինտեգրվել հասարակության մեջ, տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում դրա համար։ Օրինակ մենք ունենք ծրագիր բուժվորներին հասարակական վայրեր տանելու մասին, ասենք փոքրերին, մեր մանկական առողջության կենտրոնի երեխաներին հաճախ տանում ենք Սոֆիա զվարճությունների կենտրոն կամ տարբեր այլ տեղեր կամ ինչ որ բեմադրումների, թատրոնների, եթե ինչ որ այդպիսի բաներ են կազմակերպվում քաղաքում, մենք միշտ տեղեկանում ենք եւ փորձում ենք մեր մանկական առողջության կենտրոնի երեխաներին ընդգրկել այդ միջոցառումներում։ Բացի դրանից, մեծ տարիքով բուժվորներին մենք տանում ենք տարբեր ռեստորաններ, միասին նստում ենք զրուցում զրուցում ենք եւ դա իմ կարծիքով օգնում է նրանց ինտեգրվել եւ ինչ որ չափ նրանք ազատում են կոմպլեքսներից եւ կարողանում են զգալ իրենց որպես հասարակության անդամ։ Բացի դրանից մենք ունենք կայքեջ, մի քանի այլ աշխատողների հետ այստեղ հետևում եմ կայքեջին, անընդհատ նորություններ ենք դնում կենտրոնի կենքից, ասենք եթե ինչ որ միջոցառումներ են կազմակերպվում կամ շատ հաճախ մեր մոտ կամավորներ են գալիս, որ เป զի օգնեն մեզ տարբեր կազմակերպություններից։ Այդպիսի նյութեր ենք մենք տեղադրում, նկարներ, վիդեոներ, ֆիլմեր եւ այլ նյութեր կարող եք տեսնել մեր կայքեջում կամ մեր Facebook-յան account-ում եւ Facebook-յան էջում։ Վերջերս միջոցառում էր, երբ Զեփյուր բնապահպանական կենտրոնի անդամներն էին եկել, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, եւ երեխաների հետ միասին մաքրելու աշխատանքներ էին անում, դա նույնպես նպաստում է, որ երեխաները իրենց օգտակար զգան։ Այո, ես կապվել եմ Զեփյուր բնապահպանական հասարակական կազմակերպության անդամներից մի քանիսի հետ, առաջարկելով նրանց համագործակցել եւ եթե ինչ որ միջոցառումներ կամ պրոյեկտներ ուզեն անեն, որ เป զի մեր կենտրոնի մարդկանց նույնպես ընդգրկեն։ Հետեփյուր կազմակերպության նախագահը Արամ Այլյանը շատ ողջունեց այդ միտքը եւ կազմակերպեց, որ նրանք իրենց կազմակերպության անդամներով եւ մեծերով եւ նույնիսկ երեխաներով գան եւ կազմակերպեն այստեղ կանաչապատում։ Շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք մեր երեխաները եւ մեր մեծերը մասնակցեցին այդ միջոցառմանը, մեծ բավականություն ստացան եւ շփվեցին այլ մարդկանց հետ։ Իմ կարծիքով կամավորների մասնակցությունը կենտրոնի կյանքին մեծ դեր ունի եւ շատ դրական է անդրադառնում մեր կենտրոնի բուժողների համար։ Ես նաեւ որպես սոցիալական աշխատող մի ծրագիր եմ ուզում անել եւ հետագայում զարգացնել։ Ես կապվում եմ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ առաջարկում եմ նրանց օգնել, եթե նրանք կարող են օգնել այդ հարցերում, օրինակ շորեր, կոշիկներ, որոնք լավ վիճակում են, մենք հավաքում ենք եւ մեր մոտ պահում ենք, երբ մեր մոտ սոցիալպես անապահով բուժվողներ են լինում, մենք բաժանում ենք նրանց, փորձում ենք օգնել։ Այդ ծրագրում մեզ օգնեց Что делать կազմակերպությունը, հայերենյաց պաշտպան կազմակերպությունը, Զեփյուրից էր, տարբեր կազմակերպություններ եւ նույնիսկ տարբեր անձիկ միշտ մեզ օգնում են մեր աշխատակազմի անդամներին նույնպես օգնում են այդ հարցում եւ անընդհատ մենք նորացումներ ենք ունենում այն շորերի, որոնք լավ վիճակում են եւ բաժանում ենք մարդկանց։ Գախնիկ չէ որ կենտրոնում կան նաեւ տաղանդավոր շնորհալի մարդիկ, կան տարբեր զբաղվածության խմբակներ, որտեղ նրանք իրենց ձեռքի աշխատանքներն են ցուցադրում։ Այո, մենք ունենք կավագոր ստեղծագործության ժամեր, ունենք նկարչության, մակրամեի եւ ձեռքի աշխատանքի ժամեր, թենիս եւ բիլիարդ խաղալու հնարավորություններ ունենք եւ ստացիոնար բուժողների ամբուլատոր բուժողները անընդհատ օգտվում են այդ հնարավորությունից, դա օգնում է իրենց զարգանալ։ Օրինակ, եթե լինեք մեր կենտրոնում կտեսնեք նկարներ, որոնք նկարել են մեր կենտրոնի բուժողները, որը նրանց համար նույնպես հոգեբանորեն դրական է անդրադառնում եւ նրանք զգում են, որ պիտանի են հասարակությանը իրենց առած գործով Այսինքն նրանց աշխատանքները հիացմունքի են արժանանում, գնահատվում են, դա նպաստում է եւս դրամատուրգիայում է նրանց, որ լավ լինի։ Այո, դա ողջևորում է նրանց եւ նրանք հաջորդ անգամ ավելի լավ են ամեն ինչ կազմակերպում եւ ավելի են կատարելագործվում։ Անժելիկա, իսկ հոգեբանական առումով դժվար չէ աշխատել նման մարդկանց հետ։ Իմ ընկերները միշտ ինձ հարցնում են, դժվարանում է աշխատել ձեր բուրվոների հետ, որոնց մեջ կան եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Խնդիրներ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, այո։ Ես սկզբում նույնպես մտածում եմ կկարողանամ արդյոք թե չէ, սակայն իմ կարծիքով, եթե նույնիսկ վատ ես քեզ զգում եւ ցավում ես այդ մարդկանց համար, ավելի լավ է նրանց մոտ լինես եւ նրանց օգնես ինչ որ բանով, փորձես օգտակար լինել, քան հերո պահես քեզ եւ ասես դժվար է կամ չեմ կարողանա։ Ինձ համար ոչ մի դժվարություն չի առաջացնում եւ ես նույնիսկ մեծ բավականություն եմ ստանում այդ մարդկանց ինչ որ կերպ օգնելով Ասում են, որ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, ինչպիսիք են կենտրոնում բուժվողները, տարբեր խնդիրներ ֆիզիկական եւ հենաշարժողական համակարգի եւ հոգեբանական տարբեր հիվանդությունների մի քիչ ուրիշ է, նույնիսկ նրանց աշխարհը մի քիչ ավելի լուսավոր է, մի քիչ ավելի բարի են, ավելի տրամադրված են ուրիշների հանդեպ։ Նրանք իմ կարծիքով ավելի ուժեղ մարդիկ են, որ կարողանում են ցանկացած խնդիրներով առաջ շարժվել։ Իհարկե, ոչ լիարժեք ֆիզիկական կամ կամ հոգեբանական հնարավորություն ունեցող մարդիկ կարծես թե ավելի բարի են եւ նրանց հետ երբեմն ավելի հեշտ է քան կարծես թե լիարժեք մարդկանց հետ եւ ես չեմ կարող անվանել որ նրանք լիարժեք չեն ես այդ արտահայտությունը երբեք չեմ օգտագործում եւ չեմ կարող անվանել հիվանդներ որովհետեւ նրանք ամեն ինչով լիարժեք են լիարժեքությունը ֆիզիկական կամ հոգեբանորը ինչ որ բանով չի որոշվում մարդ լիարժեք է եթե լիարժեք է զգում իրեն եւ մեր բժվոները հիմնականում այդպիսի մարդիկ են Անժելիկա միջոցառումների շրջանակում, ինչքան տեղյակ եմ, ինտեգրման միջոցառումների շրջանակում երևի օրերս պլանավորում եք հանրապետությունից դուրս տանել բուժվողների, դա ինչ կատեգորիայի բուժվողներ են եւ ինչ նպատակով եք գնալու։ Կա մի կազմակերպություն, Խարիս հասարակական կազմակերպությունը հայաստանյան։ Այդ ծրագիրը այդ կազմակերպությունը կազմակերպում եւ մեզ մշակույթի նախարարությունից են տեղեկացրել դրա մասին եւ դա ոչ միայն մեր կենտրոնից է, այլ ամբողջ մարզի անունից ենք մենք գնալու այնտեղ մշակույթի նախարարության հետ համատեղ։ Լինելու են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի ներկայացուցիչներ, լինելու են մրցույթ, հաշմանդամների միջև, ծաղիկների ձևավորում, գեղեցիկ ձեռքի աշխատանքներ, թեկուս ծաղիկներով սարքված կամ տարբեր, նաեւ լինելու են մրցույթ այդ այդ մարզին բնորոշ ինչ որ իրեր տանելու մենք ունենք մի քանի միտք, որով հուսով եմ կկարողանանք հաղթել։ Մեր բուժողներից երկու հոգի են մասնակցում, եւ ինձ թվում է նրանք դա անում են մեծ энտուզիազմով եւ ուզում են հաղթել եւ ուզում են ամեն ինչ անել դրա համար։ Երկու հոգի մեր կենտրոնից են լինելու 3 հոգի խուլ համարների կազմակերպությունից եւ երկու հոգի մենք պատասխանատուներ ենք լինելու այդ միջոցառման լավ անցնելու համար մեր մարզից իհարկե։ Փաստորեն բուժվողները հաղթելու ակնկալիքով են գնում, այսինքն նրանց մեջ այդ կենսասիրությունը, կյանքի հանդեպ լավատեսությունը այնուամենայնիվ մեծ է։ Այո, երբ ես ասել խոսեցի մեր բրվոններին դրա մասին, այն մարկանց, ովքեր գալու են։ Նրանք շատ ուրախացան եւ ես նույնիսկ մտածում եմ միգուցե չուզենան կամ գավարեն, նրանք բոլորն ևեցիր ընդունեցին եւ ասեցին, որ շատ ուրախ կլինեն։ Մի քանի օր առաջ մենք միջոցառում ունեցանք հունիսի 1-ի երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ։ Այն նույն մարդիկ նույնպես մասնակցեցին մեզ հետ։ Մենք ունենք բժվող Մանուշ Մելքումյանը, նա երգում է եւ մեր միջոցառմանը նա նույնպես մասնակցեց իր երգերով եւ այս անգամ նա նույնպես գալու է մեզ մեզ հետ եւ օգնելու է եւ մասնակցելու է եւ մեծ ակնկալիքներ ունի հաղթելու։ Շնորհակալություն Անժելիկա, հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ որ նույն լավատեսությամբ եւ աշխատասիրությամբ շարունակեք աշխատել կենտրոնի բուժվողների հետ, նրանց առողջություն եւ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել սիրելի ունկնդիրներ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։